Slavă de-a pururi Domnului să-i fie, celui care toate le-a creat. Când de închinare și de mulțumire celui care ne-a răscumpărat. Cerul și pământul cu însuflețire Într-un glas să-i cântă Domnului mărire.